qiyamət günü bu hadisə baş verəcək. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qiyamət günü ümmətindən olan bir kişi məxluqatın qarşısına çağırılacaq. Bütün o yaradılanlar məhşərdə toplandığı gün bunu çağıracaqlar. Çıxacaq qabağa, hamı görəcək bunu. Ki, bu çıxdı qabağa və ona 99 ədəd kitab göstəriləcək. Bizim gördüyümüz kitablardan yox. Bu kitablardan hər birinin ölçüsü gözün gördüyü son məsafəyə qədər olacaq. Gözün gördüyü son məsafə, təsəvvür edirsiniz, kitabın ölçüsünə baxın. Sonra qüdrətli və qüvvətli Allah buyuracaq. Bunlardan birini inkar edə bilərsənmi? Yəni, deyə bilərsənmi ki, bu kitablar mənə məxsus deyil? Bu kitabların içərisində yazılanlar mənə məxsus deyil, mən eləməmişəm. Kişi, xeyr, ey Rəbbim, deyə cavab verəcək. Başını aşağı salacaq ki, bəli, bunları mən eləmişəm. Allah buyuracaq, əməlləri yazan gözətçi mələklərin sənə zülm ediblərmi? Yəni, sənin eləmədiyin bir işi bura yazıblarmı? Sənə zülm olunubmu? Artıq əlavə olunubmu nəysə? Bu qədər kitabın qabağında sənin savabın ola bilərmi? Ki, yenə yəni, başını salacaq aşağı, qorxu içində deyəcək, xeyr yarad. Görürsünüz, Allah subhanətə alə onu məzəmmət edir ki, bunları sən eləmirsən. O da sıxılır qorxusundan ki, bu qədər günahım var, bunun qarşısında mənim savabım ola bilər? Yox. Allah subhanətə alə ona deyəcək. Deyəcək ki, bəli, dərgahımızda sənin üçün savab vardır. Elə buna görə də bugün sənə zülm edilməyəcək sən cəzalandırılmayacaqsan. Bu vaxt onun qarşısına içində Əşhədü ən lə ilə illallah və əşhədü ənə Muhammədən abduhu və rasulü yazılan balaca kağız parçası qoyulacaq. Kişi bu, bu kəlməni nə vaxtsa deyib, bəlkə də heç mahiyyətini düşünməyib ki, bu kəlmənin ağırlığı, savabı nə, nə dərəcədə ola bilər. Bunu heç bəlkə də bilmirdi. Kağız parçasını görəndə deyəcək, ey Rəbbim, bu qədər kitabın qabağında bu kağız parçası nə fayda verə bilər? Allah buyuracaq, sənə zülm olunmayacaq. Bir daha təkrar edir ona ki, arxayan olsun, sənə zülm olunmayacaq. Sonra kitablar tərəzinin bir gözünə, kağız parçası isə digər gözünə qoyulacaq. Bu kağız parçasının ağırlığından o kitablar havaya qalxacaq. Kəlmə-i şəhadət. Musa aleyhissalam əllərini asır, yalvarır Rəbbinə ki, ya Rəbb, mənə elə bir şey öyrət ki, məndən əvvəl onu heç bir kəsə öyrətmiş olmayasan. Allah subhanətə alə deyir, deyir, lə iləh illallah. Deyir, ya Rəbb, bunu hamı bilir. Allah subhanət hələ deyir ki, bu kəlmə bütün göy, yer, onların arasında nə varsa hamısından üstündür, ağırdır. Kəlmənin gücüdür. La ilə illallah. Bu kəlməni də Allah tala hər kəsə onun ölüm anında deməyi nəsib eləmir. Bunu gərək Allah sənə müvəffəq edəsən ki, deyə biləsən. Bu da hər kəsə müvəffəq olmur. Allahdan istəyirəm ki, bizə və bizim kimi Din qardaşlarımızın hamısını Allah bu kəlməni ölüm anında deməyi nəsib eləsin. Bu kəlməni deyən adama biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Nə oldu? Kafirlər bir kənarda qalır. Biz özümüz özümüzə kafir deyək. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deyən adama kafir deyək. Bu nə əqidədir, bu nə dindir? Kafirlərdən, bütpərəstlərdən, kitab əhlindən heç danışan yoxdur şeytan gör hansı səviyyəyə gətirib çıxarırsa bəzi müsəlmanları. Kafirlər qalır kənarda. Müsəlman elə öz müsəlmanını başlayır kafir saymağa. Və hələ kafir sayır. Lakin bir müddət keçəndən sonra onu döyməyə də, öldürməyə də və başqa-başqa ona qarşı addımlar atmağa şeytan onu vadar edəcək. İndidən bu aqidəyə son qoyulmasa, tövbə edib dönməsə, vaxt gələcək, o buna gedəcək, bunu edəcək. Sahabə, sahabə xəta edir. O ki, qalsın indikilər. Usəm ibn Zeyd, gör kim? Radiyallahu anh. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizi döyüşə göndərdi. Nəhayət gəlib Cüheynədəki Hurakatın yanına çatdıqda mən kafirlərdən birini yaxaladım. O canını qurtarmaq üçün, xilas olmaq üçün. La ilə illallah dedi. Amma mən onu vurub öldürdüm. Sonra qəlbimdə şübhə qaldı ki, bəlkə düz eləməmişəm. Axı, bu la ilə illallah dedi. Bu vaxtda Peyğəmbər s.ə.və xəbər verdikdə Rasulullah s.ə.v dedi o lə ilə illallah dedi, sən də onu öldürdün. Dedim, ya Rasulullah, o silahdan qorxub belə dedi. Canını qurtarmaq üçün belə dedi. Peyğəmbər salsan buyurdu, məgər sən onun qəlbini açıb baxmışdın ki, onun nəyə görə belə dediyini biləsən? Peyğəmbər salsan bunu o qədər təkrar etdi ki, mən tutduğum işdən çox peşman oldum. Bir neçə təkrar etdi ki, məgər sən onun qəlbini açıb baxmışdın? Zahirən görürsən ki, bu namaz qılır, lə ilə illallah deyir. Bu müsəlmandır, müsəlman. Allaha inanır. Bu müsəlmandır. Xırda əməllərinə görə kimisə dinindən çıxarmaq olmaz. Və bu rəvayəti eşidən Səd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh rəvayəti eşitdikdən sonra deyir ki, mən heç vaxt müsəlmanı öldürməyəcəyəm. Bu səhabənin qərarıdır. Qərara gəlir ki, heç vaxt müsəlmanı öldürməsin, müsəlmana əl qaldırmasın. Bu vaxt xavaric fikirli olan olanlardan biri ona deyir ki, məgər Allah buyurmayıb ki, fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun. Yəni, bu xavaric fikirli adam qəst edir ki, onun dövründə olan zəif müsəlmanlar, rəhbərlik edən zəif müsəlmanlar müəyyən hərəkətləri düz etmirdilər. Xətalara yol verirdilər. Onları öldürmək halaldır. Yəni, din sırf Allaha məxsus olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in dövründəki kimi. Onlar onu unudurlar ki, Rasulullah s.ə.v-in hədisi var. Deyir ki, qiyamətə qədər sonrakı gün əvvəlkindən daha pis olacaq. Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünə iman gətirən adam bilməlidir ki, sonrakı gün əvvəlkindən pis olacaq. Əvvəlki günləri xatırladıb, diləylənib demək lazım deyil ki, kəş o vaxtı olduğu kimi olardı. Get-gedə, qiyamətə qədər vəziyyət pisləşəcək, vəziyyətə görə hərəkət etmək lazımdır. Bu sözü Səd ibn Əbi Vaqqasa deyəndən sonra Səd radiyallahu anh gülə görə deyir ki, biz vuruşurduq ki, fitnə aradan qalxsın. Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə neçə-neçə döyüşlərdə iştirak edib. Uhud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayanıb bir-bir müşrikləri vurur ki, Peyğəmbərə yaxınlaşıb onu öldürə bilməsinlər. Orada Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, atam anam sənə fəda olsun. Sad ibn Əbu Vaqqas üçün bu şərəfdir, şərəf. Atam, anam sənə fəda olsun, vur onlara. Bu cür sahabə bu xavariz fikirli adama deyir ki, biz vuruşurduq ki, fitnə aradan qalxsın. Doğrudan da onların dövründə fitnə aradan qalxdı. Sən və sənin havadarların, sənin dostların isə fitnənin yayılması üçün vuruşursunuz. Sizin elədiyiniz əməllərin faydasından çox zərəri var. Odur ki, zərər gətirən bir əməli insanlara əmr etməməlisən. Əksinə, hikmətlə dəvət etməlisən.